bizi plana guri. Osea, hori iruzurra bada, fraude bat. Osea, bizi plana e, bere momentuan jasen urte, duela lau urte edo, bos urte edo, bai, bai. hor, e, udalak deialdi bat egin zuen e, irungo jendeari eta elkarte zaki zakizet, eta hor egin genuen bat edo, bihira pare bat edo, eta gure aportazioak eta ba, eta ba, eta bar, Hemen gertatu gana izan da, ba, bere momentuan udaretxeak ba, informazioa jasosun, hau da, pentsatzen genuen ez bakarekango, baizik. Euskaren munduan ibiltzen zen beste jendea, gertxe emate gauza berea egin zuen, beste gauza batzu bereak etxitu egin, baina horretak ez, ez dugu ezer jakin izan. Hor, badak, egu bizi berritxe plena bat daula, badak egu gara zenbete egiten ari dela, baina egia esan da, hau, hau, hau batez onartu zuten guztiot. Ba, ez jarraipena egiten ari den zenbat eta zenbat politikari urbildu dira guren gana edo, batzuk bai, beste batzuk ez. Beste batzuk ez, ja, eta esaten duguna, esaten duguna batzuk bai eta beste batzuk ez, badak edo zentzuk bai eta zentzuk ez. Zan edo, ba, argi eta garbi esan, esan bardalako, eba, murrizketak iritsi direla ere euskerari. Men argi dagoena da, plan bat e, onartzen dela, baina plan horrek helburu batzu ditu, plan horrek e, bizi beritze planak erora 2008-2008 urteetan ekintza batzuk e, burutzeko plan badago ere, eta planak egiten direnean eh, ez dire egin eta mai gainean jarri eta hau egina daukagu esateko baizik eta aurrera eraman bar nik suposatzen dut eta Jose Txarritaren hitzak ez ditut entzun, baina suposatzen dut bide horretatik planteatzen dutela eta horrekin guzti zagoz, ez? Plan bat egiten denean guzti hori aurrera eraman bar da. Udalak egiten dituen plan askorekin, ba, bueno, e, jarraipen bat egin bartzaio eta egia da, ba, plan honetatik gauza batzuk bai aurrera eramaten direla, ja, plan horrek dituen gauza batzuk, orain arte irun iruten egin batera egiten zituzten, baina ez direla e, benetan aurrera eramaten horregatik gure aldetik ba, bueno, ba,